Bab 6 Sawise kuwi Gusti Yesus nuli kundur menyang sabrange segara Galilea sing uga disebut segara Tiberias. Akeh wong sing nderekake panjenengane sebab wis padha ndeleng mujizat-mujizat sing ditindakake dening Gusti Yesus nalika panjenengane marasake wong-wong loro. Gusti Yesus nuli minggah ing gunung, banjur lenggah ana ing kono karo para sekabate. nalika semono ngarepake Paskah riyayane wong Yahudi bareng mirsani ngiwonengen Gusti Yesus mirsa wong akeh gumruduk marani panjenengane Gusti Yesus nuli ngandika marang Filipus ana ing ngendi nggone bisa tuku pangan kanggo wong kabeh iki nggone Gusti Yesus ngandika mengkono mau mung kanggo nyoba Filipus Gusti Yesus piyambak wis pirsa apa sing arep ditindakake. Filipus mangsuli, roti pengaos kali hatus dinar, dereng cekap kangge tiang-tiang meniko, senajan saben tiang, namung dipun sukani sekedik-sekedik. Sekabate Gusti Yesus liyane Yokwi Andreas, sedulure Simon Petrus matur. Ing riki wonten lari jaler, ingkang gadah roti sair. gangsal iji lan ulam loh kalih nanging menapa ginanipun kangge tiang semanten kathahipun Gusti Yesus nuli dawuh marang para sekabate wong-wong kabeh konen padha linggih ing panggonan kuno sukete akeh banget wong-wong nuli padha linggih sing lanang cacahe wetara limang ewu Gusti Yesus mundut roti mau banjur saos syukur marang Gusti Allah Nuling edum edum marang sing padha linggih ana ing kono. Mengkono uga iwake. Wong kabeh padha mangan nganti wareg. Gusti Yesus ngandika marang para sekabate. Sisane padha klumpukno, aja ana sethithik wae sing dibuang. Para sekabat nuli njupuki sisa-sisa mau kabeh, bareng diwadahi dadi rolas rinjing kebak. Semono sisane roti sair, limo, lan iwak loh luru sing dipangan dening wong-wong mau. Bareng wong akeh mau weruh kaeloan sing ditindakake dening Gusti Yesus, nuli padha muni, "Nyata iki sang nabi sing rawuhe kita anti-anti." Sarehne Gusti Yesus pirso, yen wong-wong mau arep meksa ngangkat panjenengane dadi ratu. Gusti Yesus nuli sumingkir sarta minggah gunung meneh piambaan. Bareng wis surup, para sekabate Gusti Yesus nuli padha mudhun menyang segara. Banjur padha merau arep nyabrang menyang kutha Kapernaum. Nalika semono wis bengi, iwa semono Gusti Yesus durung rawuh. Kocapo umbake segara saya gedhe sebab angine saya banter. Bareng para sekabat nggone nunggang prau kira-kira wis oleh papat tekan limang kilometer, dumadaan padha weruh Gusti Yesus tindak napak ing banyu nyedheki praune. Para sekabat padha wedi banget. Nanging Gusti Yesus ngandika, "Aja padha wedi. Iki aku dhewe." Sawise mengkono para sekabat ngaturi Gusti Yesus mlebet ing prau. Nanging praune wis tekan panggonan sing dituju. Esuke wong-wong sing isih ana ing sabrangi segara padha weruh yen ing kono praune mung kari siji. Wong-wong mau ya padha weruh yen para sekabate Gusti Yesus wis padha mangkat dhisik. Lan Gusti Yesus ora nitih prau bebarengan karo para sekabate. Prau-prau liyane teka saka kutha Tiberias padha labuh cedhak panggonane wong-wong wingi. padha mangan roti sing didungani Gusti Yesus. Bareng wong-wong mau padha weruh yen Gusti Yesus lan para sekabate ora ana ing kono, nuli padha nunggang prau nggoleki menyang kutha Kapernaum. Bareng wong-wong mau padha ketemu karo Gusti Yesus ana ing sabrangi segara, nuli padha nyuwun pirsa marang panjenengane. Guru, kala menapa panjenengan dumugi ing riki? Gusti Yesus ngandika, "Aku kandha satemene, nggonmu padha goleki aku kuwi ora merga kowe wis padha ngerti tegese kaelokan-kaelokan sing dak tindakake, nanging merga kowe wis padha mangan roti nganti warep. Ojo padha ngudi marang pangan sing bisa rusak, nanging padha ngudi oleh pangan sing tahan selawase." lan sing menehi urip sejati pangan sing mengkono kuwi bakal diparingake dening putraning manungsa awit panjenengane wis diparingi pangwasa dening Allah Sang Rama wong-wong mau nuli padha nyuwun pirsa menapa ingkang kedah sami kula lampahi supados saged nindakaken kersanipun Gusti Allah pangandikane Gusti Yesus sing dikersakake dening Gusti Allah supaya kok lakoni ya kuwi percoyo marang wong sing diutus dening panjenengane. Pitakone wong-wong mau menawi mekaten mujijat menapa ingkang panjenengan tindakaken supados kula saged sami nyipati. Lajeng pitados dhateng panjenengan. Panjenengan saged tindakaken menapa? Para leluhur kula sami nedha mono wonten ing ora-ora samun kados ingkang kaserat ing kitab suci. padha diparingi mangan roti saka swarga. Gusti Yesus nuli ngandika marang wong-wong mau, "Aku kandha satemene marang kowe. Roti sing diparingake dening Nabi Musa kuwi roti saka swarga. Sing maringi roti sejati saka swarga marang kowe kabeh ya kuwi ramaku. Awit roti sing diparingake dening Gusti Allah ya kuwi putraning Allah sing tumedhak saka swarga." sarto sing maringi urip sejati marang jagat. Ature wong-wong mau, guru, kula mugi panjenengan paringi roti menika ing salaminipun. Pangandikane Gusti Yesus, aku iki roti sing uripi, sing sapa marani aku ora bakal luwe meneh. Lan wong sing percaya marang aku ora bakal ngelak meneh. Kowe wis padha tak kandhani. Senajan kowe wis padha ndeleng aku, ewa semono kowe padha ora percaya. Kabeh wong sing diparingake dening Sang Rama marang aku, kuwi bakal padha marani aku. Aku ora bakal nampik sapa wae sing marani aku. Sebab nggonku tumedhak saka swarga kuwi ora supaya aku nglakoni karepku dhewe, nanging kersane Gusti Allah sing utus aku. Dene kersane Gusti Allah sing utus aku kuwi mengkene. Kabeh wong sing wis diparingake marang aku kuwi aja nganti ana sing ilang, nanging supaya tak tangekake meneh ing dina kiamat. Sebab ya kuwi kersane ramaku, supaya wong kabeh sing deleng Sang Putra lan percaya marang panjenengane bisa urip langgeng lan besok ing dina kiamat tak tangekake. wong-wong Yahudi padha pating kedumel. Grenengi Gusti Yesus sebab panjenengane ngandika, "Aku iki roti sing tumurun saka swarga." Wong-wong mau padha muni mengkene, "Apa kuwi dudu Yesus anake Yusuf? Aku rak padha wanuh karo bapa biyunge. Kepriye bisane kondo yen dheweke kuwi tumurun saka swarga?" Gusti Yesus nuli ngandika marang wong-wong mau, kue aja padha ngrundel. Ora ana wong siji wae sing bisa marani aku, kejaba menawa Sang Rama sing utus aku kuwi. Gendeng wong mau marang aku, temah wong mau bakal tak tangekake ing dina kiamat. Ing kitabe para nabi ana tulisan mengkene. Wong kabeh bakal diwulang dening Gusti Allah. Mulane sagaing wong sing wis padha ngrungokake lan sing nampani piwulang saka Sang Rama mau bakal marani aku. Kuwi ora ateges yen wis ana wong sing tau weruh marang Sang Rama. Mung Sang Putra sing pinangkane saka Allah kuwi sing wis ndeleng Sang Rama. Padha elinga, sing sapa percaya marang aku bakal ngrasakake urip sejati. aku iki roti sing uripake. Leluhurmu padha mangan manah ana ing ora-ora samun, nanging padha ngalami mati. Beda banget karo roti sing tumurun saka swarga. Wong sing mangan roti kuwi ora bakal mati. Aku iki roti sing uripake, ya kuwi roti sing tumurun saka swarga. Wong sing mangan roti mau bakal urip selawase. Roti sing tak wenehake ya kuwi dagingku. Dagingku tak wenehake supaya jagat iki urip. Pangandikane Gusti Yesus sing mengkono mau marakake wong-wong Yahudi banjur padha bebantahan siji karo sijine. Unine, kepriye bisane wong kuwi menehake daginge supaya kita pangan? Gusti Yesus banjur ngandika marang wong-wong mau. Elinga, yen kue podo ora mangan daginge putraning manungsa kuwi lan ora ngombe getiye kue mesti podo ora kadunungan urip wong sing mangan dagingku lan ngombe getihku wong kuwi duweni urip langgeng sarta aku bakal nangeake wong mau ing dina kiamat awet dagingku kuwi panganan sing sejati lan getihku kuwi omben-omben sing sejati wong sing mangan dagingku lan ngombe getihku wong kuwi uripe bakal nunggil karo aku lan aku bakal nunggil karo wong mau padha kaya sang Rama sing ngutus aku sipate gesang lan aku urip dening sang Rama mengkono uga wong sing mangan dagingku bakal urip dening aku iki roti sing tumurun saka swarga dudu roti kaya sing dipangan dening para leluhurmu awit sawise padha mangan roti mau isih ngalami mati. Nanging wong sing mangan roti iki bakal urip ing selawase. Iku mau kabeh dingandikaake dening Gusti Yesus nalika panjenengane memulang ana ing sinagoge ing Kapernaum. akeh para murite Gusti Yesus sing padha krungu pangandikane mau banjur padha muni piwulange kuwi kok angel temen sapa sing ngerti tanpa ana sing matur marang panjenengane Gusti Yesus wis pirsa yen para murite padha ngrundeli piwulange mulane Gusti Yesus nuli ngandika apa kowe padha ora seneng karo piwulang iki yen mengkono kepriye saupama kowe mengko padha weruh putraning manungsa sumengko kundur menyang ing swarga sing uripake manungsa kuwi roe Allah kekuatane manungsa ora ana paedae babar pisan tembung-tembung sing dikandhakake marang kowe iki saka roe Allah lan tembung-tembung kuwi sing uripake Ewa semono ing antaramu ana sing ora precaya Saka wiwitan mula Gusti Yesus wis pirsa sapa wae sing ora padha gelem percaya lan sapa sing bakal ngulungake panjenengane. Gusti Yesus nuli ngandika meneh, "Kuwi sebabe aku ngandani kowe yen ora ana wong siji wae sing bisa marani aku." yen ora digendeng dening Sang Rama. Wiwit nalika semono akeh para murid sing padha mundur lan ora gelem nderekake panjenengane. Gusti Yesus nuli ndangu marang para sekabate rolas mengkene. Apa kowe uga padha arep ninggal aku? Simon Petrus mangsuli, "Gusti, sinten ingkang badhe kula dereki?" Panjenengan ingkang kagungan pangandika ingkang maringi gesang sejatos. Samenika kula sampun sami pitados lan yakin pilih panjenengan menika tiang suci utusanipun Allah. Gusti Yesus nuli ngandika, sing milih kue wong rolas kuwi aku dhewe. Nanging siji saka panunggalanmu kuwi iblis. Sing dikersakake dening Gusti Yesus ya kuwi Yudas, anake Simon Iskariot. Sebab senajan Yudas mau panunggalane murid rolas, nanging bakal ngulungake panjenengane.